ya vamos a llegar a Disney. ¿En dónde vamos a dormir? Latinos in the USA atal bereziarekin eguneroko aktualitatetik aratago estatu batuetara bizitzera joan diren ego amerikarren begirada ezberdinak bilduna izan dituzte antolatzaileek bederatzi film urbildu zala kontatu digu Antoan Zebir festivaleko delegatu nagusiak. qu'on a voulu, c'est étudier la, réalité de la vie de ces, de ces diasporas, première, deuxième, troisième génération, en ayant un, angle d'approche qui ne soit pas celui euh, des médias et de l'immédiateté. On parle toujours de, euh, la, de la frontière, euh, du mur de Donald Trump, de l'immigration illégale, des gangs. Nous, on a voulu montrer autre chose. Padre, mother, madre. Ba, fokuaz gain, oroar, Chile, Kolombia, Mexiko edo Uruguai dela orotara amairu herrialdetatik heldutako berrogoita maika filmekin osatuko dute aurtengo egitaragua. Fikzioan, bederatzi luze metrai dira dokumentalaren sailan amar eta labur metraietan beste amar. Eta lehiaketatik kanpo emanaldi bereziekin ere osatuko dute aurtengo egitaragua. Egitaragua ikusgai duzuena festivaldobiarritz.com como